บุ๊กทู หกสิบเอ็ด шестьдесят один, шестьдесят один, ลำดับเลข порядковые номера, порядковые номера, เดือนแรกคือเดือนมกราคม первый месяц – январь, первый месяц январь, เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ второй месяц – февраль, второй месяц февраль, เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม третий месяц – март, третий месяц март, เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน четвертый месяц – апрель, четвертый месяц апрель, เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม пятый месяц – май, пятый месяц май, เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน шестой месяц – июнь, шестой месяц июнь, หกเดือนคือครึ่งปี шесть месяцев – это полгода. шесть месяцев это полгода, มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม Январь, февраль, март. январь, февраль, март, เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน Апрель, май и июнь. апрель, май и июнь, เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม Седьмой месяц – июль. седьмой месяц июль, เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม Восьмой месяц – август. восьмой месяц август, เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน Девятый месяц – сентябрь. девятый месяц сентябрь, เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม Десятый месяц – октябрь. десятый месяц октябрь, เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน Одиннадцатый месяц – ноябрь. одиннадцатый месяц ноябрь, เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม Двенадцатый месяц – декабрь. двенадцатый месяц декабрь, สิบสองเดือนคือหนึ่งปี Двенадцать месяцев – это год. двенадцать месяцев это год, กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Июль, август, сентябрь. июль, август, сентябрь, ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม Октябрь, ноябрь и декабрь. Октябрь, ноябрь и декабрь.